Pras novinhas, cara de pau. É só madeira. <laughs> Me chame de Zé Colmeia, filho. Qual é o que eu sou? MC Lan hoje sempre. <laughs> Adeus! Tá de short mini é saia Tá indo pra escola que nadar Tá indo pro baile de quebrada Tá indo tomar catuaba Tá indo tomar uma sarrada Tá indo ficar embriagada Fica louca chapada Haha Não sei de nada Não sei de nada Não sei de nada Eu não sei de nada Mas se passa na frente da rapa Vai tomar madeirada, passa na frente da rapa Oi, toma madeirada, passa na frente vai tomar da passa na frente, rapa, oi, toma, toma, fica na, fica na vá, sem senta na vá, oi, vai, senta na vá, que fica na vá, oi, vai, senta na vá, que fica na vá, oi, vai, senta na vá, vá, fica na vá, toma bom, toma bom, toma bom, bolsada, toma bom, toma bom. bom, tava bom, tava bom, pulsada. Tava bom, tava bom, tava bom, pulsada. para de perreco que eu sei que tá tarada. Para de perreco que eu sei que tá tarada. senta que não dá nada, quica que não dá nada, senta que não dá nada. Ai, ai vai, senta que não dá nada, quica que não dá nada, senta que não dá nada, vai safada. Tá de short mini saia Tá indo pra escola que nadar Tá indo pro baile de quebrada Tá indo tomar catuaba Tá indo tomar uma sarrada Tá indo ficar embriagada Fica louca chapada Haha de nada, não sei de nada, eu não sei de nada. Mas se passa na frente da né, rapa, vai tomar madeirada, passa na frente da né, rapa. Oi, toma madeirada, passa na frente da né, rapa. Vai tomar madeirada, passa na frente da rapa. Oi, toma, toma, fica na, fica na vá. Vai, senta na vá. Oi, vai, senta na vá. Vai, fica na vá. Oi, vai, senta que caravar. Oi, vá, sem caravar, vá, que caravar. Uhum. Toma bom, toma bom, toma bom, bonzada. Toma bom, toma bom, toma bom, bonzada. Toma bom, toma bom, toma bom, bonzada. Toma bom, toma bom, toma bom, bonzada. Toma bom, toma bom, toma bom, bonzada. Para de perra que eu sei que tá tarada para de perreco que eu sei que tem tarada. Senta que não dá nada, quica que não dá nada, senta que não dá nada. Ai, ai, vai, senta que não dá nada, quica que não dá nada, senta que não dá nada. Vai, safada.